il y a tout un contexte historique qui fait que l'Église, ou au moins l'évêché ou l'association diocésaine, est mêlée à la vie de ce bâtiment. Kontesto bat bada, Elisa, edo apespikutegia, edo diosesako elkartea, bastimendu biziari lotzeko. Elkartearen presidentgoa hartu dut alearik, ene asola bakarra zen, barnean, bazela eskola bat. Eta ikusten nuen bastimendu hori zahar zen, eta zonbat obra bazen egiteko, animaleko diru zama agertzen da, elkartearekin erabakitzen dut, dirustatzale bat hatxeman behar dela. l'évêché nous paraît être l'interlocuteur naturel. Apezpikutegia agertzen zauku solaskide naturala, zendako. Bastimendu hortan baita eskola eta gure buruzagi baita beraz zuzen atxeman dugu. Guk galdegiten dako gu, hein. ez dira berak din, hein. ez dut uste etxebestiaren jabetzak aberastuko dituen. Eta hor da, etxeber handerea erabakiaren kontra Et donc c'est là que Madame Etxeber s'oppose à cette décision. Mais il a eu le temps de s'exprimer ce mouvement non depuis deux ans. Bi urte hontan adierazteko denbora ukandu, ez du egin opozizionian zatiketan agertu da, lehenan aniz damu atxemeiten dutana. Bi urte norbeitek zerbait proposatzeko ez da jeus din, simpleki nok du laueu euro etxe batean ezartzeko, gu eskola pribatua baizik estuena duena interesatzen. esatzen. Gu, elkarteko kide, ez dugu senditu gauzak gaizki egiten ginituela. On n'est pas ageri a ce genre de combat, quand tout d'un coup une attaque comme ça nous est Ez gira holako oldartze bati prestatuak, harritu gira, ez dugu sekulan zerbaiten gure ganatzeko xederikukan ez gira jeusen jabe. Hor da, mila behatzion eta amostean emana izan da, emaitza hantzusen argi da eskola privatuaren dako zen. Por l'ekol privé, on a absolument pa euh, la pretensión de dire que ce bâtiment nous appartient. Ez dugu pretentzionerik erraiteko etxearen jabe girela, da etxe bat, herri batean, ahunt kasatzen ari dena. Nik banu biar norbait baten On peut peut-être construire un projet collectif autour de cette maison. Mais on a lancé une souscription. personia ripondu. Oh, Suskriptzio bat ideki dugu, neok ez segidarik eman, neok ez dirurik emana izan, denek sosa emana izuten bakotsak bere proietuarekin. Pagatzen badugu, baditugu gure xedeak, baina eskola zer bilakatzen da. aipatzen. L'école euh, était inclue dans le projet. Non, justement. Ukan ditugun proietuetan doidoia erranda eskola etzenez desagertuko, zer nahi gizaz zonbait urterentzat bakarrik orzela. Elle était là que quelques années. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles je ne souhaitais pas moi, à titre personnel, euh, que la maison soit donnée à la mairie. Da arrazoin bat, zointako nik personalki ez nuena etxe hori erriko etxeari eman errana izan zaukun bezala. Hauzapesa egun batez pierda biharamunean poliz alda, nok erraiten aldu egun bati emanez gero zer eginen duen besteak. y a une volonté des donateurs première qui a été de donner cette maison à un moment au curé du village, parce qu'il y avait l'école privée dedans. Emaitza egileen nahikaria lehena da, memento batez etxe hau apesari emaitea, eskola pribatua barnean zelakoan, ez girea hortan egoiten ahal. Eztea onartzen ahal etxearen ahenatzia barne garbi batzuen ukeiteko deneri idekiak litaizken gelekin, bada erizainen barne bat atxikia litaike biztanda, badira gelak baliaditzagun, sedeak izaiten alitaizke. Bada hor diru iturri bat eta elkartea desagertzen balitz, diosesari joan litaike, ezote da gaitzerdi. Est-ce que c'est pas le moindre mal aujourd'hui